Euskal Hiri gure elkargoak bere buruzagitza argitu du, kontseilu eragileko goita den artean karguak banatu ditu, jean Etxegara hilendakariak eta atzo jakinaraziak izan dira. Turismoan natura eta ondarea, Daniel Olzomendi izurako hausapezaren gain, Daniel Olzomendi egunon? Egunon. Turismoaren gaia beraz, eh, zuk duzu, Michel Venak uh, eh, biarritzeko badu beste izen batekin, erakartze turistikoarena, zoin izanen da bako txaren lana? Bai, eh, bon, er, behaz, eh, erranduzien bezala e, atzo ofizialki delegazioak ara, emanak izan dira, eta gero e, behar da jakin ez dela hortan gelditzen, badira titulu batzu, eh, erranduzun bezala, baina gero badira delegazio arrete batzu e, delako horiek, e, hor prefetura joiten dienak eta abar, eta hortan iskiatiak dira, leroz-lero zoindien kompetentziak noa hartio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 uh, gizon baten gainen uh, eh, Jean-René Etxegerreiek etzuela uh, eh, utzi nahi turismo osoa, zen eta bon, biziki zabala da, eta hor uste dut uh, autoa ginduela puskat uh, uh, kostako uh, turismoa eta barnekaldeko edo mendi turismoa uh, bier arduradun bat uh, emaitia, eta biztan dena uh, esku behar dugula uh, lanian uh, aizan, eta ezin da bakotxa bere alerdian lanian izan eh, horri buruz, turismo eh, eskema eta politika eh, bat behar dugu lortu eskualegiari buruz, bena eh, jadanik eh, mendiari begira eh, badugu zer egiteko eh, ara eskema edo politika aman komun bat eh, lekean ezartzeko. bon, ardura parte katua egin duzu nun baite Michel Benakekin, kostalde barnekalde, edo mendi eh, ondartza, ez dakin turismoa Dai. abertzale bati emaitia, hotz zuri, Beraz, zoin dira defendiatuko dituzun ide ideia nagusiak zuk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 bon, hori isail eh, handi bat izanen da dudari gabe. Gero, eh, bada herri elkargo, eh, mendi herri elkargoek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 partaide guziek ilan ikusiko eh, dugu eh, zoin eh, ditugun beste, beste pundu nagusiak. turismo mailan azken denboroetako berrikuntza, biarritz pehi bask marka da, estatu frantsesak hori promozionatzen duena mundu zabalean, zuk marka horretaz ze, ze ikuspegi duzu?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 uh, eh, uh, eh, barnekaldekoak baztertuak izan di, direla, ni hasteko uh, uh, pentsatzen dut barnekaldeko turismoa mendiak behar duela, behar duela ere uh, lekia eta bada marka hori beharko dugu ikusi gu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 zu gainera abertzale gisa, eh, aipatu izan da, zonbait eh, lekutan, hori ideiak botzeiak izan dira, mugaz gaindiko lanak egitea turismoaren inguruan, eh, Olako lan haman komun bat, mutualizatzea ahalaka. Eh, hortan, bada zer Bai, ez da, dudarik, uh, pentsatzen eh, horri ere uh, pentsatu beharko dela. Uh, zer nahi zenik, uh, Jean-René eta organigram hortan uh, gauzak, uh, gauzak ez dira mugatiak, erena ebeita bai, turismoa uh, eh, turismoaz uh, eh, arduratzia ebe, hara, ez gira hortan egoiten, egan nahi baita eh, mendiko arduraduna ikilan uh, batit labordekin berko dugula lanian izan, uh, uste dut ere Michel Etxebest eta laborantza mundu, munduko arduraduna ikilan ere berko dugula, uh, berko dugula aizan, kotie zenago, hara, muga bialerdetako harreman horiek sustengatu ere, behaz, bai, lan hori biziki interesgarria izanen da, zen eta uste dut uh, biziki zabala izan dela eta uh, presidentak uh, errandata delegazio hori emaiteaik ikilan uste ziela biziki interesgarria zela eta guri edo eni hasteko, bon, ara, ez dakit presiunien izartzeko zen ez dela ez, bena ara, guk nahi eh, dugun uh, arduradun horrekilan posibilitatea ukaindugula, erna behita, ara engaiatuz lanian ariz uste dut gauzak eh, ederak egiten alditugula. Berba ez ditut ono ikusten uh, heldu trabak, mena azteko begionez ikusten dut uh, eginen alko dien eta proiektu guziak. Kargu berria duzula, eh, ere hori diote, beraz zehazteko zailada oraino, behinan, bon, turismoaz gain, bada ondarea eta natura ere, gai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 Bistan eh, politika egiten dugu, eh, hor, hor eh, giren ekotz, eh, ez dugu egin, eh, ez dugu la politika egiten. Mena, sail bat badelaik, uste dut, eh, bon, bistan dena, abertzale gisa gure sensibilitatea ekarriko dugula, dozier hortan, mena, dut uste kargoko politiko bat uh, izan den, hasteko sail eh, hori uh, buruz, behaz guai eh, uh, autatiak izan, izan gira, eta eta guai lanian hartzeko, uh, ara, uh, lanian hartzeko, eta dosier horiek uh, aintzina hasteko izan gitez uh, eskundiarrak, eskertiarrak edo, abertzaleak. Bena abertzale gisa, ni beti erraiten dut, gure zigile lortu dugula izan, izan dain gure herri tipietan, herri elkargo tipietan edo eta abar, e, beti lortu dugula lanian ariz eta hor ere beharko dugu uh, lanian aizanez gure zigelitasuna lortu.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 Ba, ni, ni uste dut, eh, horako eh, dozier batzutan, uh, eh, eskualegia osoa dela uh, unkitia, badira, ara, bat bereziki, uh, errikotxeak deia igitu dira, hasi dira, eta uh, osoak beharko du bere gain hartu gai hori, eta egein erriteko, jadanik barda aipatu dugu, eta Martin Bizotak uh, transizio politikoa ekologiain eta arduraduna uh, aipatu du eta uh, eta biztan dena aho batez pentsatzen ginen uh, uh, behar giunela uh, biztan dena hitzarmen bat hartu eta pozizionatu hori buruz eta biztan dena pentsatzen dugula hori etzela ez dela utzi behar eskualerian uh, holako, holako uh, altxor batean ez dela zer nahi utzi behar eta biztan dena ina ala eginen dugula uh, proiektu horren trabatzeko turismoa, natura eta ondare beraz zure gain Daniel Oltzomendi Euskal Irigune elkargo hortan, gai horiek eh, ondoko aste eta irabetetan ere aipatzeko parada izanen dugu, milesker eh, gurekin izaitegatik izuntan, eta pasa egunan? Milesker pasa